U našim proteklim emisijama govorili smo o pojedinim razlozima takvog života, lijepog života. Onaj koji želi da živi lijepo, da živi sigurno, smireno, spokojno, da živi u rahatluku, prije svega rahatluku svoga srca, onda i ostaloga, mora da bude u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri dini islamu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Anfal Ja ejuha alledhina amenu steđibu lillahi valir rasuli iza da'akum lima juhikum. O vjernici, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku, odnosno odazovite se Allahovim naredbama i naredbama njegovog poslanika. Ostavite se onoga što Allah zabranjuje, i što zabranjuje njegov poslanik, da biste istinski živjeli. Također Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu kaže وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ A onaj koji se okrene od mene, onaj koji se okrene od moga spomina, spominjanja mene, onaj kome ja ne budem na umu, onaj koji se okrene od moje knjige, onaj koji se okrene od mojih naredbi i zabrana, taj će tegobnim životom živjeti. Zato na nama je da što je god moguće više upoznajemo svoju vjeru dini islam. Zasigurno, zasigurno. Sve jedna naredba koja je došla u našoj lijepoj vjeri dini islamu ili zabrana, one su došle od Allaha subhanahu wa ta'ala radi naše koristi. Allah subhanahu wa ta'ala ništa nam nije propisao, a da u tome nema koristi izričito samo za nas, ni za koga drugog. Allah subhanahu wa ta'ala ništa ne koristi to što ćemo mi biti pokorni ili što ćemo biti najveći grešnici. Ništa Allah subhanahu wa ta'ala to ne koristi njemu, niko od nas nije potreban. On je neovisan od svih nas dok smo svi mi ovisni o njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga, zasigurno, sve što nam je naredio Allah subhanahu wa ta'ala, to je u našu korist. Sve što nam je zabranio uzvišeni Allah i traži od nas da se toga ostavimo, da se tome ne primičemo, to je zasigurno opet radi naše koristi prije ili kasnije. Prije ili kasnije svi ćemo to uvidjeti. Pa je na nama što je god moguće više da se upoznajemo s našom lijepom vjerom, dini islamom, šta nam to Allah naređuje, šta nam to Allah zabranjuje, kako da ustrajemo u ovoj vjeri dini islamu. Kako? Ne samo danas, već i sutra i naredne godine, do kraja svoga života da živim lijepim životom, da živim sigurnim, smirnim, spokojnim životom, da živim u rahatluku. Zasigurno to se postiže samo s vjerom din i islamom. Zbog toga Allah traži od nas da živimo i umremo na islamu. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala Ja ijuha alladina amenu taqullah O vjernici, bojte se Allaha haqqa tuqatihi istinskom bogobojaznošću وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُ مُسْلِمُونَ I neka niko od vas ne umire i nemojte umirati osim kao muslimani. Ne umirite osim kao muslimani. Također Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da tu vjeru svoju dini islam praktikujemo do svoje smrti, do zadnjeg časa na ovome svijetu. Zbog čega? Zbog toga što je rahatluk, što je sreća, što je sigurnost, spokojnost samo u dini islamu. Pa kaže Jalla wa'ala wa'bud rabbeke hatta je'tijeke lijeqin. Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Ispovijedaj vjeru obožavaj njome samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog sve dok ti ne dođe, dok ti ne nastupi tvoja smrt. U tu svrhu, radi toga, da bismo obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala sve do svoje smrti, da bismo praktikovali svoju vjeru, ustrajavali na njoj i u njoj sve do svoje smrti, moramo se također obavezno, kao što se upoznajemo s našom vjerom, dini, islamom, moramo se obavezno upoznati i sa radnjama, postupcima, pojavama koje nas odvraćaju od islama, koje nas odvraćaju od ustrajnosti u islamu, koje čine da posustanemo u svojoj vjeri dini islamu, da zapostavimo svoju vjeru ili ne dao Allah dželavala u potpunosti je ostavimo. U našoj prethodnoj emisiji spomenuli smo neke od tih pojava. Pa smo rekli da je pretjerivanje u vjeri, opterećivanje sebe, više nego li je to propisao Allah ili njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam od ibadeta i samog načina ibadeta, onaj ko se optereti preko toga više, taj će prije ili kasnije ostaviti svoju vjeru, posustati u svojoj vjeri, zapostaviti svoju vjeru i Brojni su primjeri takvih koji su na kraju u cijelosti ostavili vjeru. Postali su muslimani, zatim se opteretili, opteretili, opteretili, više nego li Allah Jalla to propisao i tražio od njih, na kraju ostavili su vjeru u cijelosti. Zato su došli brojni hadisi u kojima nas Allahov poslanik alihi salatu wasalam upozorava na pretjerivanje u vjeri prethodni narodi koji su živjeli prije ovoga ummeta, prije nas, ummeta Muhammeda alaihi salatu wasalam, opterećivali su se pa im je bilo opterećeno. Bili su žestoki u svojoj vjeri pa je i prema njima bilo žestoko. Zato kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, doista je ova vjera lahka i niko se neće uhvatiti u koštac s njom, niko se neće hrvati s vjerom, a da ga vjera neće savladati, vjera će ostati i dalje da postoji do čim on, on će ostaviti, on će ostaviti vjeru. Zato podučimo se vjeri šta Allah traži od nas, šta znam Allah zabranjuje, kako je to što Allah traži činio poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam i kako je napuštao, ostavljao ono što Allah zabranjuje, na takav način praktikujemo vjeru. Ne dodajmo, niti oduzimajmo. Nikada ne zaboravimo riječi, doista je ova vjera lahka. Vjera je lahka, nema potrebe da se ona više olakšava, odnosno da se oduzima od nje, odbacuje niti ima potrebe da se u nju nešto uvodi, dodaje, opterećuje. Vjera je završena, lijevme kmeltu lekum dinekum, danas sam vam upotpunio vašu vjeru, kaže Allah Jalla u dijelu trećeg ajeta sure El Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala na oprosnom hađu objavio je ovaj kuranski ajit i kaže danas sam vam vašu vjeru potpunio za vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Propisi vjerski završeni su, nema više. I nema potrebe da čovjek dodaje od sebe, kao što nema potrebe da čovjek oduzima od sebe. Već da doista koliko je u mogućnosti praktikuje ono što mu je Allah naredio i da se ostavi onoga što mu je Allah zabranio. Zatim zasigurno ono što čovjeka slabiju vjeri i što ga može odvesti od ovoga puta jeste pretjerivanje u dozvoljenim stvarima pretjerivanje u dozvoljenim stvarima nije u redu pretjerivati ni u čemu. Pa makar to bio i badet, kao što smo čuli, makar to bile dozvoljene stvari. Pretjerano jesti, pretjerano piti, pretjerano spavati, mnogi te hajrati u tome, u tome prolaze. Zatim napuštanje džemata muslimana, živjeti sam, izolovati se, izdvojiti se Dobro nam je poznato iz našeg dunjalučkog primjera da vuk jede odbjeglu ovcu. Ovca kada se izdvoji, nju vrlo lahko savlada vuk. Isto tako čovjek kad se izdvoji iz džemata muslimana, iz zajednice muslimana, iz društva, onda zasigurno šetan ga lakše i tekako savlađuje, jeli, odvodi s pravog puta. Zato je naš uzor nakon Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Ali radijallahu talan rekao džemat s problemima, džemat muslimana, zajednica muslimana s problemima, draža mi je od samca pojedinca koji misli da nema problema. Društvo, zajednica, džemat muslimana u kojima ima trzavica, u kojima ima problema, mora biti zato što nismo isti, ovih pet prstiju nisu nalik jedan na drugoga. Razlikuju se. Pa kako da se ne razlikuju dva čovjeka? Njihove sklonosti, temperament i ostalo. Mora da bude trzavica. Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga nas je upravo i stvorio različite da jedni druge upotpunjujemo, da jedni druge nadograđujemo. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu islam, primjer muslimana treba da bude poput primjera građevine gdje jedna cigla podupire drugu. Isto tako muslimani u svojim suosjećanjima, u svojim potrebama, u svojim bolovima i ostalo, trebaju da budu jedan uz drugoga, da podupiru jedan drugoga, ne da ruše jedan drugoga, ne da napadaju jedan drugoga, ne da se izdiže jedan iznad drugog, ne, već da podupiru jedan drugog, da zajedno svi grade jednu građevinu, građevinu islama. Zasigurno od pojava koje je slabe, pridržavanje za vjeru dovode do popuštanja, zapostavljanja, a možda i ostavljanja vjere jeste i zaboravljanje na drugi svijet, ahiret. Zaboravljanje na drugi svijet, ahiret, odnosno zaboravljanje na smrt. Čovjek u ovim burnim vremenima, kada vrijeme teče brzo, dunjaluk na satra, mnogo šta traži se od nas, potrebe ogromne na dunjaluku, žena, djeca, prijatelji, roditelji, mnogo šta čovjek vrlo lahko zaboravi se, zaboravi se na svoju smrt. Ne sjeća se svoje smrti, ne prisjeća se da će ti trenuci doći. Zasigurno ove trenutke niko od nas neće moći mimo ići. Niko. Ovi trenuci svima će doći. Nikome nije propisana vječnost na, dunjal, na Dunjaluku. Kaže Đelavala, kullu men alejha fan. Sve što je na Dunjaluku, proći će. Sve što je na dunjalku prolazno je, smrtno je, smrtnici su. Kada je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme umro kao Allahu dželle najbolje stvorenje, onda za sigurno svi kaže za njega inneke mayitun wa innahum mayitun. Ti si o Muhammede smrtnik i oni su smrtnici. Svi vam je umrijeti, svi ćete umrijeti. Čovjek treba da se prisjeća smrti. Čovjek ne prisjeća se smrti da bi klonuo i rekao čemu rad, kada ću ili sutra ili određenog dana umrijeti. Zašto da radim? Ne. Preporučuje se sjećanje na smrt da bi se čovjek podstaknuo da što više i više radi, jer kada nastupi smrt, an lil insani illa ma sa i čovjeku ne pripada osim ono što je zaradio. Kada nastupi smrt, gotovo je. Nema čovjek, ne može više, nema mogućnosti da zarađuje, da radi dobra djela. Ne, što je uradio, uradio. Zato sjećanjem na smrt čovjek se postiče na rad. Ne znam, danas sam osvanuo, hoću li omrknuti, hoću li zanoćiti, ja to ne znam. Zato gledat ću da svaki trenutak ovog preostalog vremena do akšama, do mraka, do večeri, do noći, iskoristim kako treba na najbolji, najbolji način. Da klanjam, da postim, da posavjetujem, da uradim, da hizmetim roditelje, da e, djecu pomognem, onome što im je potrebno za školu, za nešto drugo i slično, gledat da svaki trenutak svoga života iskoristim, da zikrim Allaha subhanahu wa ta'ala, večernji zikr, e, zikrovi posle namaza, drugi zikrovi općenti subhanallah i vebhamdihi subhanallah il alim, riječi koje su Allahu dželle vala najdraže, da iskoristim svo svoje vrijeme. Na takav način čovjek će zasigurno ustrajavati u vjeri. Dočim, ako se ne bude sjećao smrti, ako ne bude razmišljao o svome kaboru i onome što ga čeka u kaboru, da će mu biti postavljena određena pitanja na koja neće moći odgovoriti ukoliko ne bude živio po tim pitanjima, onda zasigurno neće se ni pripremati za ta pitanja. Ne bude li razmišljao o njima, neće se ni pripremati za njih. Posustajaće i odustajati jeli, u svojoj vjeri od brojnih, brojnih ibadeta. Zasigurno ono što dovodi do slabljenja čovjeka u njegovoj vjeri, pridržavanju za njegovu vjeru, jeste i ostavljanje, zapostavljanje brojnih sunnita, na fila, dobrovoljnih ibadeta, od namaza, od posta, od dobrovoljne sadake i sl. Ukoliko se čovjek ograniči samo na fardove, teško da će moći opstati na tim fardovima. Onaj ko se ograniči samo na farz, doće dan kada će ostaviti farz. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala propisao sunnete prije i sunnete posli farz namaza. Propisao je Allah subhanahu wa ta'ala dobrovoljni post, tri dana lijepo je da se posti u svakom mjesecu, tri dana. Ukoliko budeš postio u mjesecu, sa ubjeđenjem radi Allaha, očekujući nagradu od Allaha, to će biti kao da si postio cijeli mjesec. Kao da si postio cijeli mjesec. Ukoliko bilo koja tri dana u mjesecu postiš, Allahu akbar, time nas Allah dželevala postiče. budeš li postio jedan dan kao da si postio deset dana. Ja ću te nagraditi kao da si postio deset dana. Pa nas Allah dželevala postiče da učimo njegovu knjigu Kur'an, da je čitamo što je god moguće više, da dok čitamo, zapažamo, Allahu je naradbe zabrane, Allahu lijepa imena, njegova uzvišena svojstva, kazivanja o prethodnim narodima, šta je bilo sa onima koji su se odazivali svojim poslanicima i vjerovjesnicima, a Boga mi šta je bilo i sa onima koji su bili protivnici vjerovjesnika i poslanika, koji su im se protivili, nisu vjerovali u njih, nisu prihvatili poslanicu s kojom su oni došli. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da često učimo Kur'an, i postiče nas na često učenje Kur'ana čak i činjenicom da ko prouči jedan harf, ko prouči jedan harf da mu se piše nagrada, ogromna nagrada. Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, elif la mim, ko kaže, ima zato 30 cevapa. Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige, ima 10 cevapa. Ima deset savapa, deset dobrih dijela i kaže, ja ne kažem da je elif mim, jedan harf, već je elif harf, lam harf i mim harf. Dok kažeš elif mim, imaš 30 dobrih dijela. Allahu akbar. Međutim, Allah dželavala ovom nagradom postiče nas da bismo učili Kur'an i da bismo se okoristili iz Kur'ana. Zbog toga, dakle, i ti dobrovoljni ibadeti. Nikada ne nemojmo zaboraviti činjeni su da će doći sutra čovjek na sudnji dan pa će se pitati za prvo zašto će biti obračunavan i prvo zašto će biti pitan jeste njegov namaz. Prvo zašto će biti pitan o ibadetu između njega i njegovog gospodara, o vezi između njega i njegovog gospodara jeste namaz. Ukoliko namaz bude u redu, bit će sve ostalo u redu. Međutim, reći će se, Allah dželovala, reći će melekima, pogledajte u njegove farzove. Ako budu krnjavi, ako budu manjkavi farz namazi, pogledajte u njegove sunnete na file, pa ih sunnetima te farzove upotpunite, zaliječite. Manjkavost time nadokradite. Međutim, ako ne budeš imao sunneta, ako se budeš ograničavao samo na farz i farzove, preskakao, čime ćeš ih upotpuniti, kako da ti farz namazi onda budu u redu, a ukoliko ne bude namaz u redu, ništa poslije njega neće biti u redu. Zato ograničavanje samo na fardove i ostavljanje na fila zasigurno čovjeka dovodi do popuštanja u vjeri. Zatim ulazak harama u stomak, zabranjeno ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio od jela, ukoliko to čovjek bude unosio u svoj stomak, zabranjenog ili sumnjivog, zašto se nije jasno, je li dozvoljeno ili ne, onaj koji to bude konzumirao, to će biti rezultat njegovog posustajanja u vjeri. Jedan od, jedna od posljedica unošenja harama u stomak jeste odbijanje dove. Allah ne prima dovu čovjeka koji jede haram, koji pije haram. Subhanallah. A dova je najjače i najbolje oružje vjernika. Dovom čovjek od Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo šta postiže. Ali budeš li jeo haram, ono što Allah ne voli, ono što je Allah zabranio, budeš li pio ili do harane, do pića koja je u osnovi halal, budeš dolazio na haram način, budeš to kupovao haram imetkom, budeš radio haram posao i zarađivao na haram način i od toga hranio sebe i od toga na tim ti odrastao i tvoja djeca i tvoja porodica, kako da ti se Allah dželle vala odazove. Spomnje se u sunnetu, u hadisima Allahovog poslanika, alejhi salatun sam, primjer čovjeka, sličnog čovjeka, koji putuje kroz pustinju, pješice, kroz pustinju, pod uzavrelim suncem, po podnevnoj žegi, putuje, sav iznoren, iscrpljen, prašnjav, oznojen, da ga čovjek vidi i da taj dotični putnik od čovjeka zatraži nešto sitno, on bi mu dao. Da vidiš takvog čovjeka, svog iznurednog, iscrpljenog, vuče nogu za nogom, sav prašnjam, oznojen, kosa raščupana, prašnjava i da kaže daj mi Marku da kupim sebi čašu, da kupim sebi sok, da kupim sebi hljeba, da jedem. Čitav dan ništa nisam jeo. Daj mi, sigurno bi mu čovjek dao. Međutim, kaže poslanik alihi salatu sam, mat'amuhu haram. Njegova hrana je haram. Mešrebuhu haram. On, dakle, tako iznuren, diže ruke ka Allahu djelavala i kaže, ja rab, ja rab, gospodaru pomozi mi, gospodaru daj mi. Međutim, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, mat'amuhu haram, wa mešrebuhu haram, wa melbesuhu haram, wa gudhije bil haram, fe enna juste džabule. Njegova hrana je haram. Njegovo piće je haram. Njegova odjeća je haram odrastao na haramu, kako da mu se Allah odazove? Zato dobro vodimo računa šta radimo. Raspitajmo se, pitajmo je li to dozvoljeno. Ima učenih ljudi, pitajmo, kontaktirajmo ih. Ta hrana, to piće, je li dozvoljeno? Jedan od najmanjih rezultata, najmanjih posljedica jeste odbijanje dove, a bez dove nigdje nismo prispjeli. Zatim, zasigurno, od razloga koji vode do popuštanja u vjeri jeste i druženje sa lošim ljudima, s lošim društvom, s dangubarima, besposličarima, ljenčarima. Onaj ko se bude družio s njima, poprimit će njihove osobine. Onaj ko se bude družio s lošim društvom, slušao svakodnevno psovku, pjesmu, muziku, alkohol i ostalo, neminovno to će ostaviti traga na njega. Onaj ko se bude družio sa besposličarima, s dangubarima, i on će postati vremenom takav. Zato, dakle, treba sebi odabrati dobro društvo koje te postiče da budeš dobar i na dunjalku i na ahiretu, da budeš od koristi i za svoj dunjalku i za svoj ahiret i naprotiv i za tuđi dunjalku i za tuđi ahiret, da budeš koristan član društva, zajednice u kojoj živi živiš, da ne budeš parazit, da ne živiš na uštrb društva zajednice, već da ti budeš taj koji će okoristiti druge. Nikada ne zaboravi riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam da je gornja ruka bolja od donje. Da je gornja ruka bolja od donje. Ako ne može da tvoja ruka bude gornja ruka, ne dozvoli sebi da bude donja. Ako ne budeš mogao da budeš od onih koji pomažu druge, nemoj dozvoliti sebi da budeš od onih koji traže od drugih. Nemoj da dozvoliš sebi da budeš od onih koji kucaju na, na tuđa, tuđa vrata. Zatim zasigurno činjenje grijeha. Činjenje grijeha dovodi do popuštanja u vjeri. Možda to čovjek ne može da prihvati da pojmi, ali vidjet će kako čini grijeh i ustrajava u njima, makar to bili mali grijesi, vidjet će da mu se zatvaraju mnoga vrata dobra. Mnoga vrata dobra mu se zatvaraju. Nije u mogućnosti da ustane noćni namaz. Prođe ga vrijeme duha namaza. Iako je duha namaz, namaz posebnih Allahovih robova. Iako sa dva rekata duha namaza, imaš nagradu kao da si 360 puta udijelio sadaku, iako je duha namaz bila oporuka Allahovog poslanika alihi salatu mnogim svojim ashabima, zbog grijeha prođete vrijeme, ne naupadne ti da klanjaš duha namaz. Zbog grijeha ne nađeš vremena da proučiš Kur'an. Allah ti ne da. Zato što griješiš prema Allahu ustrajno. Zato što si maltene sebi dozvolio te grijehe. Smatraš da to uopšte nisu veliki grijesi, ozbiljni grijesi, čim ustrajavaš u njima. Zato dobro se čuvaj. Koliko je samo o zabranjenih pogleda bilo razlog da se ne otvori mushaf. Koliko je samo o zabranjenih pjesama koje su se slušale bila razlog da se ne ustane noću na noćni namaz pa da se uči i sluša Kur'an i Kerim. Dobro se čuvaj griješenja. Pogotovo čuvaj se malih grijeha. Normalno, svaki čovjek se čuva veliki opasni grijeha, grijeha koji čovjeka upropaštavaju. Ali mnogi se ne osvrću na male grijehe. A mali grijese znaju čovjeka izgoriti u potpunosti. Njegova dobra djela sva uništiti. Poput, jel ti tako, ko je to od nas naložio vatru sa ogromnim stablima? Niko već je donio trščicu, grančicu, jednu na drugu i na takav način potpalio. Tako isto čovjekova dobra djela, makar ona bila ogromna poput brda, sagorijevaju mali grijesi. Kada se jedan na drugi, jedan na drugi naklate, tovare, sakupe, onda oni spale sva tvoja dobra djela. Zato čuvajmo se, čuvajmo se griješenja. Čuvajmo se Dakle, pretjerivanja u vjeri. Čuvajmo se pretjerivanja u dozvoljenim stvarima. Čuvajmo se izolovanja, izdvajanja iz zajednice društva muslimana s kojima živimo. Ne, odvaja, ne odvajajmo se od njih. Čuvajmo se zaborava na drugi svijet, ahiret. Neprisjećanje smrti, na smrt i ono što nas čeka nakon smrti. Čuvajmo se zapostavljanja mnogobrojnih dobrih dijela na fila, sunneta koje smo u mogućnosti vrlo lahko da činimo. Čuvajmo se griješenja, pa makar to bili, makar to bili i mali grijesi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim pokornim robovima, onima koji će upoznavati Allaha subhanahu wa ta'ala, upoznavati njegovu vjeru, truditi se da što je god moguće više praktikuju vjeru i moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti njihova srca u ovoj vjeri sve dok ne susretnu svoga gospodara i on bude zadovoljan njima, a i oni njime.